Baixedi aspalitikai patzen zen Nikola Hulo ordunko ingamen ministraen proposamen bat beizen hatxarrian. Gehaztik, begobernutik juiteko iratxa deli beua huruntuzian, hatik, hoaiko ministroak Frantzua de Rugik ez luke begi txarez ikusten hunen plantatzia ondoko sartzian tako. Hortakoz, Sibioko Luizioko zuzendaiak juntatu dia ben ikusteko manean partekatzeko. Galtua Lizioan behian aspalditik aipatzen balin bada, zer nahi gizaz, errektora gainetik jiten zaiela presione bat ebai segurtatzen du Andre Lahald, Saint-François, mauleko lizoko zuzendaiak. Ba, biak egite ditugu. Ordean, eh, beste zuzen batzuekin eta elgar eta ikusi dugu, eta eh, ideia ukan dugu, galdiare badugu eta ekitazioneko saldo horrekin, eta eh, kabaliak eta biziki maite bituzte, eta ez dute beti eta be, haragia nahi, ordean... Artu gudia hau eta dizizionia, helduen sartzetik hat eta gure apairietan ez dela gehio izanen eta haragik. Oanukuan, Saint-François Liseoak baizik ez du agigabeko proposamena uh, urratxa segurtatu dagun sartzeko, bena beste Liseoek ebai jarraiki behar lukie.